Iskaichunka iskainioh CAJ capítulo. Jesús ta wañurachinankupaj tantianakusqankumanta. Mana MI tanta O utaq Pascua fiesta y Dios sacerdotikunapaj por una cunata runakunata Y mainam Jesús Chunca maskarqaku. Chunka disipulun kunamanta. Iscariotiwan sutichas hanko judasman satanas yay corruptinmi, paererja sacerdotikunapa jefinkunawan, hinaspa GUARDIA kunawan PARLA Rerjaja Jesusta imainam traicionanampaj rimanakujmi. Chaymi kusisjallaña paganankopaj prometikorjako. Chaymi judasñataj, allinmi runa runakunapa mana yachasjallanta mascarga, haikapi JESÚS Jesus manta. Managun CHUYUK tanta MIKUNANKO OTAK Pascuapi Diospaj carnero ponchaupim, Pedro Pedrotawan Juanta Jesús cacharga, Pascua ALISTAMUNANKOPA MAIPIM Maypi tapupting cuñatarme Jesús nerja. Llaqtaman YAIKUCHKASPAN PUINYUPI yaku GRUNAWAN tupankichik. PAITAM JATENKICHIK yaykusqan wasikama wasiyoqtamnin kichik, Yechichikog minimosunki. Mayhan cuartupitaq Pascua mikuyta y kunawan nispa. Chaymi kichik, hatun cuartuta, wasipa nimpi, ña Chay Chaypiya preparamuychik. Rispan kumata Jesus Jesús nisqanman hina. Chaypin Pascua Mikuita prepararhaku. Uraña Apostol apostolninkunapiwan y corja chaypim Jesús nirja. Manaraj mi, anchallataña munarjani hamkunawan kunawan Pascua carnero mikuykuyta. Nikichikmi. Manaña pa Diospamuna munaychakusqanpi cumplikunan kama. Nispa. Binoyuq basuta apiykuspanmi Diosman graciasta Nerja. Kaiba sumantayasa pa kama tumaykuychik. Nikichikmi. Kay binutaqa manañam Dios Diospa monan kama. Nispa. Tantatapas mi graciasta jorja. Enaspan parti karispan nerja. Kaimi cuerpoy, hamkunaraiko entregasja. Chaynatam hamkunapas rurankichik y yuyariwaspa. Nispa. Sinaruspan kunyatagmi binuyog basuta apiykuspan nerja. Kay binoja yawarniwan rurasja contratum. kunaray Yawarniyqa qamkunarayku chaqchusqam. Traicionawaqni runapa makinmi ñuqapawan kuska, kay misapa manta kachkan. Diosmanta hamuq runaqa Diospa nisqanman hinam wañusaq. Ichaqa imaynaraq kanqa traicionawaqni runaqa. Nispa. Apostolkunañataqmi tapunakuyta qallaykurqaku. Mayqan ninchiktaq chaytaqa rurachuan? Nispa. pa' disipulun kunapa atipanakushan kumanta. Disipulun kunam atipanakurjako, maihan Taban hakanang riqsisqa kanankumanta. me Jesús nerja. Kaibachapi gobierno kunam runakunapi munaichakunko. Enaptinmi munaichakusqan runakunañataq, hapin allin ruraqpaq. Hamkuna ukupiqa manam Chainachukanja. kanja. manta aswan yuyayniyuq kaha, sulkakaq hinam kanja. Kamachikuqñataqmi serviku hina kanja. Misapi aichu icha misaman servichu aswan riqsisqaqa kanman? ponipas misapi tiyaqmi. Ñuqa michaqa serbignikichik hina hamkuna ukupi kachkani. Tasachakuypi kaptipas pahmi ñuqawanmi ikichik Munaychakunaykichikpaqmi derechuta quykichik, pas taitai ihuas huasqanman hina. mi Munaychakuptimi kunapas ñuqawanmi mikunkichik, hinaspa tumankichik. Huiskuna hina Israel Israel pachunka kunata ayllunkunata juzgankichik. ta Pedro manta. Señor Menerja, Simón, Simón, triguta hina sususunaykichikpaqmi, Satanas mañakurun. Ichaqa dios Diosta mañakurjani, iñiniki mana Kuterimos paikim, iñik masikikunata kalpanchan kitakianankupa, Nispa. Chaimi pedruñata nerja. Señor, ñujaja listum kachkani hangwan kuska karcelman Chay chaynata hangwan kuska pachpas Nispa. mi Jesús ñataq nerja. Pedro, kaitam niki. Kunampuni manarajpas gallu wajaramuchkaptin, kim kimsa kutikama nigakunki, nispa. Ñakarinanmanta yapatawan manta. y kunatam Jesús nerja. Mana qullqiyuqta, mana wayqayuqta, inaspa mana usutayuqta allin noticiata y mapas imapas kichikyo, nispa. Chaimi paykuna ñataq manam imapas Pisiwarhakuchu. nispa. Hinaptinmi Jesusñataq ya Kunanya ichaqa, ullqikichikpas chaynataq wallqaykichikpas kaptinga apaychik. chik mana chik pachaykichikta ANTIKUSPAYAR antichik. Nikichikmi. NYUHAMANTA Bibliapi qillqasqa mi CHAYPIMNING Chaypim ning. mana kasukuq runakunaman Nispa ñuqamanta qillqasqa kunaja jam. Chaynata Jesús neroptingmi, paikunanyatagnerjako. Señor, caiga isca espada, nispa. Jesús minerja, chayapagnam, nispa. Getsimani huertapi Jesús mañakushanmanta. Chaymanta y hinarinan olivos mojoman Jesús pasakurqa. kunapas paiwan mererjako. Chayaruspangme kunata nerja. Dios tamanyakuichik ama tentasqa kichikpag. Nispa. Hinaspan paikunapa tumpa waklawninman asuriruspan, unqurakuykuspan Dios tamanyakurja. Chayme Jesús tai Taytay, munaspaykija kay ñakariyimantaya Ichaja Ichaqa amaya Hapa munasqaychu kachun, asuanja hampa kia. Nispa hanak pachamanta ángel rikuriykurqa kallpanchaykunampaq. Llumpa llakisqallaña kaspanmi tukuy Dios Diosta mañakurqa. chicachacha yawar soto hinaraqmi sudurninpas pampaman sotorja. Mañakushangmanta Jesús hatarispanmi y corja. Paykunatam tariykurqa puño puñukuchkaqta imanas hataq kichik, atarispaya Dios jacanay ama Jesús ta presuchas presuchasqankumanta. Jesús machkapting rahmi, Judas utiyuq runapa judas achkalyanya runakuna Judas Judas chunka ten disipulunkunapa mi mikarha. Jesús man asuykuspa mi Jesús Jesus nerha. Judas, Dios Diosmanta hamoh runatachum, Cuspa traicionaruanki, nispa. Chaykuna pasasjanta hawaspankum disipulunkuna chico, peleas kucho ispadaikuan, nispa. Chaymi huknin disipulun sacerdotikunapa jefimpa runampa, allegrenrinta jorurja. Chaymi Jesús De dejaichik, nispan chay ringrinta llachpaikuspan en aspam sacerdote conapa jefen conata, templopi guardia conapa jefenta, en aspa judío conapa kamachignin nerja. Suatapa sape ginacho mamur kichik, ispadayo jinaspa kaspio, sapa punchao jamkunawan karjane templopi, ichajam manan preso kichikcho. Ñam jamkunapa kichik oraña, kunanja tutayaypi kamachikugñam munaychakuchkan. JESÚS ta Pedro NEGASJANMANTA Jesús ta PRESUCHARUS pancom sacerdote conapa posarjaco. Pedro ñatagmi caro jepallanta jaterja. Patiope ninata ratachispanco Pedro Pedro paikunawan y Ninapa Pedro Pedrota tiachkajta huk servianta minerja. Jesús pa nispa. Chaymi pedroñata niqakuspa NERJA Manam REXENICHO nispa. Tumpa una hukpas rikuruspan NERJA Hampas paikunamanta manta nispa. MI pedroñata NERJA Manam ñuqachu Taita, nispa. Huk huramanta hinañataqmi hukpas Uyampini Chegapta Chiqaptapunim kairunapas Jesús Jesuswan Paipas Galilea Galilea Omanta Kahmi, nispa. Chaymi Pedroñataq Ima Imatachari kunki pastaita, nispa. Chaynata Rahmi gallo Ajaramurja. Jesús kuspa Pedrota koptingmi, Pedro yuyarirurja señor panisjanta. Paymi nerja, Kunanpunim manarajpas gallo rexivas rexivas kimsa kutikama negakunki. Nispa. Chaymi hawaman lluqsiruspan, aminankama wajakorja. Jesús ta burlacusjankomanta. Jesús ta cuida runakunan paimanta burlacurjaco, inaspa wachtarjaco. Ñawin watasjata uyampi takaspankum nerjaco. Musiakui, pitag majasuchkanki, nispa. TUKUITA nispankum insultarjaco. Jesús juzgasja kasjanmanta. Punchawña karuptinmi judiokunapa Sacerdote jefincuna hinaspa diospaleinin yachechcuna, unyona coruspanco Jesús Taposarjako cortiman, chaipin paita taporjaco. Niwaiko, hamchukanki Cristo, nispa, chaime Jesús Nyata nerja. Arini tiga manam kriwachchikchu. Hamkunata tapuptiga manam Kichikcho, Aswanga Dios manta hamogronam, kunang mantapuni tukuy atiniyoq Dios y cosa chaymillapayan kunerhako. Chaynaqa Dios PACHORIN CHUKANKI Nispa. mi Jesús ñataq NERJA Ari Nyuhamkani. Hamkunapan qamkunapa nisqaykichikpi hina. Nispa. Chaymi paykuna ñataq impune Kayqaya y rimarun. testigo testigo monanchik, Nispa.